cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wata raƙuma mai suna muwa-muwa a can wani daji an yi wata raƙumar dawa mai suna muwa ba ta da ɗa ko ɗaya a kwana a tashi kullum idan ta dawo daga kiwo sai ta yi ta kuka saboda rashin haihuwar nan nata cikin ikon allah ran nan sai ta samu ciki har ya kai ga ta haifi 'ya'ya guda hudu saboda murna ta raɗawa babban ɗanta suna muwa mai bi masa kuma sunansa caccikarin ba, na ukunsu sai ta sa masa suna malaladun ba amma sai ta ƙi raɗawa na su suna don wai shi ya fito a rame ba shi da ƙiba sai ta koma ta tsane shi ba ta son sa kwata-kwata saboda yawan son 'ya'yan nan nata guda uku sai ta gina musu ɗaki ta saka su don kada ruwa da ƙura su ɓata su amma sai ta bar ɗan ƙaramin nan a waje a sonta ko ma ya mutu ko ya rai babu ruwanta sai ta cewa 'ya'yan nan nata guda ukun zan tafi kiwo idan kun ji muryata kuna cikin ɗaki sai ku buɗe ƙofa idan ba muryata ba ce kada ku buɗe haka dai wannan raƙumar take yi kullum idan ta tafi kiwo idan ta dawo daga kiwo sai ta ce muwa muwa zo ka sha cacce ba zo ka sha malaladun ba zo ka sha sunayen 'ya'yan nata guda uku kenan waɗanda ta ɓoye su a cikin ɗaki saboda son da take masu shi ko wancan ɗan ƙaramin yana can a wulaƙance kamar ba ita ta haife shi ba ‘ya'yan nan nata suna jin wannan kirari da mahaifiyarsu take yi sai su buɗe ƙofa su fito su sha su koma ana nan ana nan wata rana kura ta zo wucewa sai ta jira kumar nan tana cewa muwa muwa zo ka sha caccikarin ba zo ka sha malaladun ba zo ka sha sai kuran nan ta laɓe ta ga abin da ke faruwa ta ga ai nan 'ya'yan raƙuma sun fito sun sha sun koma habawa bayan uwar nan tasu ta tafi sai kura ta zo bakin ƙofar nan da ƙatuwar ta mara daɗi ta fara cewa muwa muwa zo ka sha cacce karan ba zo ka sha malaladun ba zo ka sha sai yaran nan suka ji wannan murya suna ji suka tabbatar da cewar wannan ba muryar mamansu ba ne sai suka ki amincewa su buɗe sai wannan abu ya sa kura ta ji haushi ta bar wurin tun kafin mara umar nan ta koma wajen 'ya'yanta kura na tafiya sai ta haɗu da wani biri mai ba da magani sai ta ce idan dai gaskiya ne yana ba da magani to ya mayar da muryarta kamar raƙumar da wannan sai biri ya nuna mata cewa yin hakan ai ba wani abu ne mai wahala ba a gare shi amma da sharaɗi idan har an bata wannan magani ba za ta ci komai ba a hanya har sai ta kai inda 'ya'yan nan suke idan ko ta ci to tabbas muryarta za ta koma kamar ta da kura ta ji sharaɗin da biri ya mata sai kuma ta amince da wannan sharaɗi ta ce ta yarda sai biri ya ɗauki magani ya bata ta sha ta ji muryarta ya koma kamar yadda take bukata kura ta tashi ta doshi inda 'ya'yan raƙuma suke ba ta tsaya ko'ina ba sai a bakin ƙofa daga zuwanta sai ta ce muwa muwa zo ka sha caccikaran ba zo ka sha malaladun ba zo ka sha suna jin haka sai suka ji ai wannan murya tamkar ta mahaifiyarsu don haka babu wata wata sai suka tashi suka je suka buɗe ƙofa habba wa ai suna buɗe wannan ƙofa kura ta yi wuf gaba ɗaya ta kama su ta cinye abinta ashe ƙaramin nan wanda mahaifiyar ta ƙi ta nuna ba ta so wato ramamman nan yana ƙaninta can da raƙumar nan ta dawo ɗakin 'ya'yanta sai ta yi kamar yadda ta saba ta ce muwa muwa zo ka sha caccikarin ba zo ka sha malaladun ba zo ka sha ta ci shiru sai da raƙumin nan ya bari ta gama kiransu baki ɗaya sai ya dube ta ya ce mata muwa muwa bayanan caccikarin ba bayanan malaladun ba bayanan sai uwar nan ta ce to kai ɗin sai ka zo ka sha sai ya zo ya sha nonanta kuma daga wannan rana ta shiga son sa har ya zamana in za ta fita kiwo sai su fita tare haka dai Allah ya kubutar da shi su kuma da ake nuna wa so ƙarshensu ya ƙare dama ai bai kamata a riƙa nuna bambanci tsakanin 'ya'ya ba domin Allah ne kaɗai ya san mai amfani a cikinsu wannan kenan yare yara to wanda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan wasu samarin barayi su uku a can wani gari wai shi komai da ke kusa da dajin dila na yamma da ƙoramar kada akwai wasu samari su uku ɗaya ana kiransa da suna ba ka son asara na biyunsu kuma ana kiransa da suna ɓarna na ukunsu shi ne mai suna wa yau kullum ba su da aikin komai sai shiga gonakin mutane su tono rogo ko su yi ta kariyar dawa ko gero ko masara su je wani gari su sayar yau da gobe abu ya ishi mutanen gari har aka ɓullo da dabarar yadda za a kama ɓarayin nan da suka san an kafa doka a garin sai wa yau ya ba su shawarar cewa akan su je garin da ba a san su ba su nemi abin yi suka yarda da wannan shawara suka nufi wani gari a wannan gari ne sai suka yi shekara bakwai suna neman kuɗi kuma duk abin da suka samu ba sa raba asusu suna haɗawa tare sannu a hankali suka tara kuɗin da suka cika asusun nan makil ganin sun sami kuɗi sai suka yanke shawarar cewa ya kamata su koma gida da ranar tashinsu ta zo sai suka kama hanya har dai allah ya kai su garin su lafiya bayan sun isa gida ba su ko shiga gari ba suka tarar da wata tsohuwa tana aikin sabulu sai suka ba ta ajiyar kuɗin nan akan idan sun yi wanka za su karɓa tare da sharaɗin cewa kada ta ba kowa daga cikinsu sai su duka ukun sun haɗu tsohuwa ta ce to ku da kuɗinku a yadda kuka ce haka za a yi ta karɓi kuɗi ta ajiye musu ko da suka shiga wurin wanka har sun tuɓe kayansu sai suka tuna ba su da sabulu sai suka sa wayo ya je ya karɓo da wayo ya je gun tsohuwa sai ya ce mata wai ki bani ma'ana shi a maganar sa ta ba shi kuɗi bai ma yi mata maganar sabulu ba sai tsohuwa ta rantse ta ce a tafau ba za ta ba shi wannan kuɗi ba sai wayo ya koma ya sanar da 'yan uwansa cewa wai ta ce ba za ta bayar ba amma su a tunaninsu sabulu ne yake magana shi kuwa yana masu wayan cewa kuɗi ne ba za ta bada ba jin bayanin wayo sai suka je gaba ɗaya suka ce da ita ai mu ne muka ce tsohuwa ba ta san cewar waɗannan 'yan uwan nasa suna maganar ta ba su sabulu ba ne da ta ji daga bakinsu sai ta ɗauki kuɗi ta ba wa yau da kuɗi suka shiga hannunsa sai ya kama hanya ya gudu suka jira shi kamar zai zo yanzu ko an jima shiru babu labari kasancewar sun daɗe sun gaji da jira sai suka fito suka tambayi tsohuwa suka ce baki ba shi sabulun ba ne tsohuwa ta ce sabulu kuma wani irin zancen banza ne wannan bayan kun ce in ba shi kuɗi yanzu kuma ku ce in ba shi sabulu da jin kalamanta sai suka tubure kan cewa ba ta isa ba sai ta nemo shi sun amshi kuɗinsu daga nan sai suka tafi wurin alƙali alƙali ya tambayi tsohuwa yadda aka yi ta kwashe labarin abin da ya faru ta gaya masa sai alkali ya ce ta je ta nemo musu kuɗinsu a cikin kwana uku tak tsohuwa ta fita tana kuka tana tafiya sai ta haɗu da wani mutum inda ya tambaye ta abin da ke faru sai tsohuwan nan ta kwashe labari ta gaya masa ta ce gari mutuwa da abin da ya faru da ni daga nan da ta yi masa bayani daki-daki ta gaya masa abin da ya faru sarai ta gama da ta gama sai ya ce da ita ai wannan abu ne mai sauƙi sai ta ce kamar yafa sai ya ce ki koma wajen alkali ki ce masa kin samu kuɗin nan idan ya ce ina suke sai ki ce suna nan amma sai samarin nan sun haɗu su uku kafin ki ba su tsohuwa ta yi godiya washe gari ta kama hanya ta koma wurin alkali ta gaya masa cewa kuɗi sun samu kamar yadda mutumin nan ya gaya mata tare da bayanin cewa amma ba za ta bayar da wa'annan kuɗi ba sai samarin nan su uku sun haɗu alkali ya ce kina da gaskiya ko kuma samari sai ku yi ƙoƙari ku samu ɗan uwanku ku zo gaba ɗaya don ku karɓi kuɗinku daga nan ne kowa ya watse samari suka tafi cikin ɓacin rai ita kuma tsokuwa ta tashi tana murna shi kuma wayo yana tafiya har rana ta faɗi sai yanke shawarar zai bi ta wata gajeriyar hanya wadda ta ratsa ta cikin ɗaya daga cikin gonakin da sukan je sata bai san cewa masu gonan nan suna fakwanta ba saboda haka yana shiga gonar zai wuce sai suka auka masa yana zaton cewa abokansa ne suka gan shi sai ya zura da gudu a garin gudun ya tsira sai ya jefar da jakan kudin nan ko garin ma bai kai ba yau ce. masu fako a gonar rogo suka ɗauki kuɗi ba tare da wata fargaba ba suka raba kuɗin nan gaba ɗaya da wani daga cikinsu ya yi lissafi sai ya gano cewa ai kuɗin nan sun yi daidai da masararsu da rogarsu da dawarsu kai har ma da wakensu da dai sauran amfanin gonansu da aka sace musu aka sayar daga ƙarshe dai suka ce kuɗin nan sakamako ne daga Allah biyu daga cikinsu sai suka sayi shanun huɗa suka turke ɗaya kuma ya ƙara gona yanzu haka dai suna can suna cin duniyarsu kurunkus kan kusu to ai dama ai ba a cin amana a kwana lafiya yara-yara da fatan ana ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bukar usman wace ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙarayi ni aminu jibiral kwadabe da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya